Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Draga braćo muslimani, uzvišeni Allah pomogao je vjernike na mnogim poprištima, u mnogim bitkama, na Bedru, Ahzabu, Mekki, Huneinu i drugim bitkama, ispunjavajući time svoje obećanje وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ A pomoć je vjernicima naša je obaveza bila. Također, rekao je uzvišeni Allah Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'u ad-dar Mi ćemo doista pomoći poslanike naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na dan kada se dignu svjedoci, na dan kada krivcima pravdanja njihova neće koristi biti, njih će proklestvo i najgore prebivalište čekati. Allah je pomogao vjernike jer su se oni pridržavali njegove vjere Islama, koja je iznad svih vjera. Stoga, Kogod se prihvati Islama, Allah će ga uzdići iznad svih drugih naroda. Rekao je uzvišeni Allah, الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah, on je poslao poslanika svoga s upustvom i pravom vjerom, da bi je uzdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima. Allah je pomogao vjernike jer su oni poduzeli sve razloge istinske pobjede i materijalne i duhovne, stoga su se odlučno i postojano susretali sa svojim neprijateljima, čvrsto vjerujući u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. Vi ćete pobjediti ako budete pravi vjernici, ako vi dopadate rana i drugi rana dopadaju, a u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima. Sa ovom imanskom snagom i postojanošću vjernici su kročili naprijed, čvrsto i odlučno. Također pripremali su se i materijalno shodno svojim mogućnostima slijedeći naredbu svoga gospodara وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَ i protiv njih pripremite koliko god možete snage. Allah je pomogao vjernike jer su i oni ustali da brane Allahovu vjeru kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu. Allah je zaista moćan i silan. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah će pomoći one koje, kada im mi damo vlast na zemlji, oni će namaz obavljati, zekati, izdvajati, koji će tražiti da se čine dobra djela, odvraćati od nevaljalih. Allahu se na kraju sve vraća. U ova dva plemenita kuranska ajeta Allah obećava da će sigurno, bez imalo sumnje, pomoći onoga ko pomaže njegovu vjeru. Uzvišeni Allah potvrdio je svoju pomoć u ovim ajetima na mnoge načine, između ostalog sljedećim riječima Allah će sigurno pomoći. Komentatori Kur'ana smatraju da se na početku ovog ajeta nalazi zakletva, tako da bi prijevod glasio tako mi Allaha, Allah će sigurno pomoći vjernike. Da će sigurno pomoći vjernike, Allah ukazuje i time što je glagol koji govori o tome upotrebljen salamom i nunom, odnosno potvrđen vala jansuranne. Također je rekao Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog ajeta Inna Allahe laqaviyun aziz. Doista je Allah moćan i silan. On uzvišeni, snažan je i nikako ne može biti slab. On uzvišeni silan je i nikako ne može biti ponižen. Shodno tome, svaka snaga i svaki ponos koji se suprostave Allahu osuđeni su na slabost i poniženje. Riječima, a Allahu se na kraju sve vraća, walillahi aqibatul umur, uzvišeni Allah bodri i učvršćuje vjernika u trenucima kada mu se pobjeda učini dalekom i nemogućom. Završnica svega pripada Allahu i on jedini mijenja, mijenja što hoće shodno svojoj mudrosti. U ova dva plemenita kuranska ajeta spomenuti su razlozi osobine koje zaslužuju pobjedu. To su osobine kojima se vjernik mora okititi nakon što ostvari postojanost i čvrstinu na zemlji. Ova čvrstina i postojanost na zemlji ne smiju obmanuti vjernika i učiniti ga zlim, oholim, nadmenim, onim koji sije nered na zemlji, ne? Naprotiv, ta snaga na zemlji mora vjerniku povećati i snagu Allahove vjere, čvršće i bolje pridržavanje vjerskih principa i sl. Prva osobina spomenuta je u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala one koji će, ako im damo vlast na zemlji, namaz obavljati. Dakle, postojanost na zemlji može se ostvariti samo obožavanjem Allaha jednog i jedinog. Kao što i kaže uzvišeni Allah, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurnim namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im za cijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. Oni će se samo meni, Allahu subhanahu wa ta'ala, obožavati i meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati. A oni koji poslije toga budu nezahvalni, doista su pravi grešnici kada vjernik obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, iskreno mu ispovjedajući vjeru svojim riječima, postupcima i namjerama, ne želeći time ništa drugo do Allahovo zadovoljstvo i drugi svijet, ahiret, ne želeći položaj, niti hvalu i metak, niti bilo šta drugo od dunjaluka i ustraje na takvom iskrenom ibadetu i u blagostanju i u tegobi, Allah će ga učiniti zasigurno postojanim na zemlji. Dakle, postojanost zahtijeva osobinu koja joj mora prethoditi. To je iskreno obožavanje Allaha jednog jedinog, ne čineći mu širk ni u čemu. Druga osobina je uspostavljanje i obavljanje namaza na ispravan način uz ispunjenje svih namaskih šartova, uvjeta, ruknova, sastavnih dijelova, vađiba, i mustahaba obaveznih i poželjnih radnji. Tako će vjernik upotpuniti svoj abdest, voditi računa o svome ruku, svojoj seđdi, o svome stajanju i svome sjedenju, obavljaće namaze u njihovim vremenima, u džematu, obavljaće i skrušeno, prisutna srca i smirenih udova, jer je skrušenost srž namaza i namaz bez skrušenosti je poput tijela bez duše. Od Ammara ibn Jasira radijallahu anhuma prenosi se da je rekao Čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako kaže Doista čovjek završi namaz, a od namaza mu se upiše ili desetina, ili devetnina, ili osmina, ili sedmina, ili šestina, ili petina, ili četvrtina, ili trećina, ili polovina. Treća osobina jeste davanje zekata osobama kojima pripada zekat. I to sve dobrovoljno i drage duše u punoj mjeri, bez umanjivanja, želeći time samo Allahovu dobrotu, Allahovo zadovoljstvo. Davanjem zekata očistit će svoju dušu i svoj imetak, vjernik će pomoći svojoj braći siromasima i nevoljnicima, a i drugima kojima je pomoć potrebna, o čemu smo podrobno govorili ranije, kada smo govorili o kategorijama primalaca zekata. Četvrta osobina jeste naređivanje dobra. Pod dobrom se ovdje podrazumijeva sve što je naredio ili preporučio Allah ili Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. To dobro će naređivati radi oživljavanja Allahove vjere, popravljanja stanja među ljudima i radi postizanja Allahove milosti i Allahovog zadovoljstva. Vjernici su poput građevine, jedan drugog učvršćuju, tako da vjernik koji želi da se pokorava svome gospodaru, isto tako to mora željeti i svojoj braći, dakle da i oni budu Allahu pokorni. Naređivanje dobra postiže se imanom i vjerovanjem u koristi i plodove tog dijela prije ili kasnije. Peta osobina jeste zabranjivanje zla. Pod zlom se ovdje podrazumijeva sve ono što je zabranio Allah ili Allahov poslanik alihi salatu veselam, u što se ubrajaju i veliki i mali grijesi po pitanju ibadeta, ponašanja, poslovanja i svega drugog. Dakle, vjernik ukazuje na svako zlo koje se uvriježilo u spomenutom kod ljudi zabranjuje ga i na takav način čuva Allahov vjeru, čuva ljude, otklanja razloge nereda i spuštanja kazni. Naređivanje dobra i odvraćanje od zla dva su garanta opstanka islamskog naroda, islamskog ummeta, njegovog ponosa i jedinstva kojima se spriječava također proširenje strasti i zatvaraju se svi putevi koji vode do njih. Stoga je naređivanje dobra, i odvraćanje od zla obaveza svakog muslimana i muslimanke, naravno shodno njihovim mogućnostima. Uzvišeni Allah je rekao وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ i neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati, tražiti da se čine dobro, a od zla odvraćati. Takvi će samo takvi šta žele postići. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Dakle, da nije naređivanja dobra i odvraćanja od zla, ljudi bi se podijelili na stranke i skupine. Svaka skupina zadovoljna onim što zastupa. Upravo je naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla ovaj ummet i odlikovan nad drugim narodima, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kuntum khayra ummetin uhriđet lin nas, te'morune bil ma'rufi wa tenhauna anil munkeri wa tu'minune billah. Walau amana ahlul kitabi lakana hajran lahum, minhum muminun wa aktharuhum fasiqun Vi ste najbolji narod, narod koji je najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate. I u Allaha vjerujete, a kad bi sljedbenici knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali većinom su oni nevjernici. Ostavljanje naređivanja dobra – i odvraćanja od zla rezultira Allahovim proklestvom. Kaže uzvišeni Allah لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يزكم داوود Isa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili, jedni druge nisu odvraćali od grešnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali? Kada se postigne ovih pet osobina, uz čvrstu odluku i materijalnu spremnost uz Allahovu dozvolu postići će se i istinska pobjeda, jer je to Allahovo obećanje. Va'ade Allah, la yuhlifu Allahu va'ade, valakinne ekthara nasi la ja'lemun. Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje svoje ispuniti, ali većina ljudi neće da zna. Ali većina ljudi neće da zna. Na taj način islamskom ummetu dolazi brojna i neizmjerna Allahova pomoć, kakvu nisu mogli ni zamisliti. Vjernik koji je uvjeren u ispunjavanje Allahovog obećanja zna da kakva god bila materijalna spremnost i snaga, da to nije ništa sprem Allahove snage. Uzvišeni Allah je uništio Ad, jedan od najmoćnijih naroda koji su za sebe govorili imali nekoga moćnijeg i snažnijeg od nas. Allah je rekao أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ A zar nisu znali da je Allah koji ih je stvorio jači od njih? Ali su oni znamenja naša poricali. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ I mi posla smo protiv njih u danima nesretnim za njih vjetar ledeni, da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju. Patnju na ovom svijetu, dok patnja na onom svijetu bit će zaista još sramnija i niko im neće u pomoć priteći. Faraon se oholio i hvalisao Egiptom i njegovim rijekama koje su to tekle ispod njegovih palača, pa ga je uzvišeni Allah uništio upravo vodom rijekom kojom se on hvalisao, a njegovu vlast naslijedili su Musa i njegov narod, koji su u očima faraona bili jadni i bjedni, dok je Musa za njega bio jadnik, koji se nije znao ni izjasniti. Kurejšije su se ponosile svojom slavom i snagom, pa su nadmeno i radi hvale ljudi izašli iz svojih kuća sa svojim starješinama i predstavnicima, govoreći nećemo se vratiti dok Ne stignemo do bedra, tamo ćemo ostati tri dana, zaklati deve, najesti se i napiti vina, Arapi treba da čuju za nas, za našu snagu i našu moć, te da nas više nikada ne pomisle napasti. Na kraju, na kraju su bili savladani od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba, doživjeli su teški poraz, njihovi leševi bačeni su u bunar i postali su predmet ljudske priče i primjer poniženja do sudnjeg dana. Mi muslimani danas, kada bismo poduzeli ove istinske razloge pobjede, uspostavili istinsku vjeru, bili primjer, uzor, vođe, a ne oni koji druge slijede, opremili se savremenom tehnikom uz ubjeđenje i iskrenost, Allah bi nas sigurno pomogao protiv naših neprijatelja kao što je pomogao i naše prethodnike. Allah je ispunio svoje obećanje, pomogao svoje robove i pobjedio nevjernike. Sunnat Allahi leti kad halet min qabl, valen teđide li sunnat Allahi tebdila. To je Allahov zakon koji od uvijek važi i ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon mijenja. Allahu, gospodaru naš, molimo te da nam olakšaš, da ostvarimo ove istinske razloge za pobjedu kojima ćemo postići pobjedu, ponos, ugled, uzdignuti islam, a poniziti nevjerstvo i razvrat, doista, gospodaru naš, ti si dobročinitelj plemeniti. Oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.